François Kimana ni wari muhinga bw'ivyuma ndabaramukije amahoro mwegwe mwese muteze abiri radio isanganiro kaze muri makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira urwego ntahe mu burundi ngo rurashimishwa n'ishyirwaho ry'abahuza bo ku mitumba no mu makartier ah, bagiye guzotorwa igenekezo rya gatandatu ukwezi kw'icyenda kuza muri ano makuru muraza kumva adrien sibomana arongoye urwego ntahe mu burundi mu ntara ya gitega tujya kubashikana mu gisagara ca gitega ahari amashuri afise uburaro mugenzi wacu haha nibigira akajya kutubarira ingene ayo mashuri afise uburaro yiteguriye umwaka w'ishure ugiye gutangura mu mvugo iremesha naho ah, tuza kuvuga imvugo ibuza abandi gusohora ibyiyumviro irangwa n'ubwoba mu gihe umuntu wese atinya yuko ikitagenda neza ah, kuri we waraye utsinzwe impaga mu rukino rwari kuwuhuza n'umugwi wa Maroc bakaba bari gukinira i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda amakuru dukura mu bakinyi ba handball bari bagiye berekeza i Kigali mu Rwanda tumenyesha ko urukino rwari rutegekanijwe igihe cy'isaha zitatu z'ijoro abo bakinyi b'abarundi nabo bakaba bashitse inyuma y'isaha zitanu z'ijoro ayo makuru kandi avuga ko gushika isaha zitatu n'igice gice z'ijoro bari bakiri ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu ntara mu ntara ya Kirundo ubundi ngo bikaba byari bitegekanijwe ko bagenda n'indege ku igenekezo rya 29 uku kwezi k'umunani ariko ngo barabuze uburyo bakaba bashoboye kwiyunguruza banaronse amafaranga y'ihoteli ku mafaranga bahawe na seno yishirahamwe ryo riraba inkino mu Burundi Amakuru twabateguriye arabandanya urwego rw'abashinga ntahe ngo rurashimishwa n'ishingwa ry'abahuza bo ku mitumba no mu makartier bagiye gutogwa mu kwezi kuza ubwo rwego rukabona ko abo bahuza bafise igikorwa ngirakamaro mu kuzuriza abanyagihugu mu gutatura matati yo mu kibano cane cane amatati y'amatongo Adrien Sibomana rangoye ubwo rwego rw'abashinga ntahe aranemeza ko abashinga ntahe biteguye gukorana nabo bahuza bazotogwa ku igenekezo rya gatandatu ukwezi buca gutangura tumukurikire kuri mikoro ya Moyize Misago ayo tuyakira neza cyane kuko aje gufasha bene b'igihugu bo hasi kugira ngo ubucamanza bube bubegereye buri hafi yabo butabagora gushikira badatama bataruha kandi badatwara n'uburyo bwinshi ni ukuri icyo ni iciyumviro cyiza cyane leta yashyize mu ngiro kuko urabye nk'imanza nyinshi za hariya n'iz'amatongo n'iz'uburimbi canke iz'imibano nta bantu babizi basumba abo bashinga ntayo mu kibano kenshi mbere uzosanga aribo batowe muri abo mutegekanya gukorana gute n'abo bahuza bagiye gutorwa abashinga ntahe bo ku mutumba barababwiye yuko hagize ababa bahanuza mu kibano azobahanura umugabo ntibazoca urubanza hanyuma babahanuye bakunguruza ibyo bumva bitaba bigiye muri sentare abantu iyo bashwanye ntibategerezwa kuja muri sentare bajayo iyo byananiranye bo nyine ubwabo bashobora kumvikana binaniranye bakaraba ababafasha eh, aho rero abashinga ntayo badufasha cane mu kwerekana ukuri aho kuri nibaza ko bamwe bamwe mbere bazitoza kugira ngo baje muri iyo sentare mugabo muri ico gihe amaze kuja muri iyo sentare yo, yo kumutumba ntazobagihanura mu bandi bashinga ntahe azitaramura we kubera azi yuko urwo rubanza yaruhanuye mu kibanza Adrien Sibomana arongoye urwego rw'abashingantahe mu Burundi mu gisata ca politike akavuga ko bizotuma abakenyezi batera indi ntambwe mu iterambere tumukurikira kubera ko bakoze ikintu kitari bwakogwe mu Burundi gushyiraho iyo banki y'abakenyezi ni ukuvuga yuko hariho umwitwarariko udasanzwe wo gufasha abakenyezi kugira ngo nabo babe mu iterambere abakenyezi nabo barose banki yabo ari akabirya kugira ngo mu iterambere by'ukuri umukenyezi ashobore kwiteza imbere kandi eh, aterere no mu gihugu twebwe rero mw'ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse iyo banki twayakiriye neza neza cyane kubera ko ni banki by'ukuri yaje kugira ngo ifashe umukenyezi ashobore kuronka ingurane ashobore kwiteza imbere nawe hanyuma aterere mu iterambere ry'igihugu twebwe twayakiriye neza turabona yuko e, iyo banki itandukanye n'izindi banki mu byo bakora mu ngurane batanga barashyizeho ikibatandukanya n'abandi na cyane cyane ku ngurane zijya gusabwa n'abakenyezi akamonotera abakenyezi ni uko ayo ari amahirwe twarose igihugu cyaduhaye mu kuduha ibanki itwitirirwa ibanki y'iwacu abakenyezi rero nibakerebuke bategura imigambi imeze neza hanyuma bayiture iyo banki kugira ngo baronke ingurane ndabahimiriza kuja mu mashyirahamwe ndabahimiriza gukomeza amakoperative bagende bitwa ishyirahamwe bagende bitwa ikoperative kuko hariho ibyo bashobora kuronka byinshi kubera ko hariho ibyabateguriwe bagiye muri ubwo buryo ico nosaba rero ibanki yacu y'abakenyezi bakora uko bashoboye bashobore kuronsa amajance canke bugurure ibiro amagishe mu zindi ntara hari aho usanga bitoroshe yuko abantu bose batonda igitega isanganiro inama isumba ingimbi Bujumbura ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu muri studio za hadiyo isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata c'indero amashuri afise uburaro yo mu ntara ya Gitega ngo arafise ingorane zitandukanye harimwo iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa n'inkwi ibikono bitekwamo imfungurwa z'abanyeshuri bita muvero bishaje imatera zidakwiye kandi e, zishaje hamwe n'ibindi nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bayobozi b'ayo mashuri ariko rero ngo naho naho biruko bariko barategura umwaka w'ishure wimirije wa 2022 ushurwa 2023 ngo naho ngo bataramenya igenekerezo uyu mwaka uzotangurira ko n'inkuru ya Gerard nibigira ni mu gihe ngo amahera yo kugaburira abanyeshure bo mu ndaro yoyo yagumye ari yayandi ni ukuvuga amahera amajana munani ku munyeshure kandi ku munsi iryo duga ry'ibiciro by'ibifungurwa ngo ryaranagaragaye mu mwaka w'ishuri uheze ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri rikaba ngo ariryo ryanatumye amashuri menshi aheranira abadandaza b'ibifungurwa amahera atari make iyindi ngorane bahurira ko ari benshi n'iyisaza ry'ibikono bita muvero bitekwamo imfungurwa z'abanyeshuri muri ino minsi rero ngo bariko baragerageza kubisanura imatera hari amashuri abayobozi bayo bavuga ko ataki kibazo bafise ubu aho nk'akarorero ni ku ishure rise Notre Dame de la Sagesse n'ishure itabu mweya ariko hakaba n'amashure azikenye akarorero akaba ari nka Etesi kwibuka n'ishure Lycée Sainte Therese ibitanda navyo nyene ngo amashuri amwamwe arabikenye nka itabe mweya ariko rero naho biruko abayobozi b'amashuri afise uburaro yo mu ntara ya Gitega bavuga ko babandanya bitegurira umwaka w'ishure wimirije naho ngo bataramenya igenekere rezo uzotangurira ko ngo bariko barasanura ibitanda ibikono batekamo imfungurwa z'abanyeshure intebe amameza amasomero y'abanyeshure n'ibindi bijanye n'iyo myiteguro basaba ariko ko amara yo gusumira abanyeshure yotangwa vuba kugira ngo basume bakanasaba kuronswa imatera n'ibitanda ku batabifise n'ibikono vyo gutekamwo bishasha kubo vyashaje igitega Jean Nibigira ku radio isanganiro tuve mu gisata c'indero mu ntara ya Gitega tuje mu ntara ya Ngozi mu gisata c'amagara y'abantu aho ibice 10 kwijana by'abagendana umugera wa sida mu Burundi ngo badafata umuti ba, ngo ntibafata umuti kuko ngo bataramenyekana benshi muri abo ngo akaba rugwaruka ho bari mu bituma umugera ukwiragira mu Burundi byashikirijwe na muganga Desire Nduwimana yaserukiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu ihuriro rigira kane ry'abagendana umugera wa sida mu Burundi riko ribera mu ntara ya Ngozi n'ubuyobozi ibyo bikaba biri mu bituma u Burundi ngo budashika kwihangiro yo kuvuga ko umugera wa sida mu burundi utakiri ikibazo umuganga muganga ikanuserukira sida mu burundi bagasaba abarundi na cyane cyane urwaruka kwipimisha kandi bagafata imiti uko bitegerezwa n'inkuru ya Pauline Muzagara nk'uko bivugwa na muganga Desire Nduwimana muri iryo huriro rigira kane ry'ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi ibice mirongo icenda kw'ijana by'abagendana uwo mugera barazwi mirongo icenda n'icenda n'uduce icenda kw'ijana vyabo bari ku muti ibice mirongo icyenda na bibiri n'uduce indwi byabo bari ku muti nabo nta mugera ukibonekeza amaraso yabo ibyo ngo byatumye igenzura riherutse kugirwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'amagara y'abantu ku isi mu Burundi OMS risanga Uburundi ari ubwa mbere mu bihugu bya Afurika yo hagati n'iy'uburengero mu kurwanya sida uwo yaserukiye umushikiranganji muri iryo huriro Ekana Marie Marguerite Mornard aserukira Onisidamu i Burundi basaba abo cumi ku ijana basigaye bagizwa n'indwaruka kwipimisha gutyo bafate umuti ntibasubire kurwaragurika baje ku mirimo y'iterambere nk'abandi barundi muganga Desire Nduwimana akavuga ko uburyo budakwiye bwo guhimiriza kwirinda sida hamwe n'abo batipimisha ngo bamenyekane biri mu ntambamyi zituma Uburundi budashika kwihangiro ry'uko sida itaba ikibazo cy'amagara y'abantu mu Burundi Burundi Marie Marguerite Mornard akemera ko bagiye gufasha gusumba ubwo gwaruka rugendana umugera wa sida haba mbere no mu migambi y'iterambere ryabo ingozi ponari muzagara hadiyo isanganiro tuve mu ntara ya ngozi ni mu buraruko bw'igihugu tuje mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya rumonge aho uguharika no gusinyura amasezerano yo kubakana ari zimwe mu ngaruka zikunda kwibonekeza mu miryango ya bamwe mu bakenyezi bakoreye mu bihugu by'abarabu mu gihe bamwe mu bakenyezi bo muri iyo ya rumonge byashikiye basigura ko gukoresha nabi uburyo abagabo baba barungikiwe n'abafasha babo ariyo mvo nyamukuru abagabo bo bibaza ko amafaranga menshi abafasha babo baronka muri ivyo bihugu by'abarabu abatera ubwishime bakanayakoresha mu kwikundanira n'abandi bagabo babiyagiwe na Omer babiyagiye mugenzi wacu Omer Nduwayo Ico benshi bahurizako nuko abaja muri ivyo bihugu babanza kuvyumvikana mu miryango ariko bamwe mu bakenyezi bababazwa no kubona uburyo barungikira abanega babo budakoreshwa uko bavyipfuza. Araho bigenda ugashika iyo wamurungikira ajya mahera ko yamurungikira siko yakoresha nka jewe ni byinshi yambwira ko yakoze atakoze. Rero hariho ucubwira ishavu gacuvuga ati ah uyu oye nagira ku buzima none aranyononeye yironkeye rero uwo baca bubaka ubuzima hamwe gacu usanga ryaciye yigira kuri uyo wundi bubaka ubuzima hamwe niko bimeze ku rundi ruhande bamwe mu bagabo babo bakenyezi bibaza ko ukwahukana ari ingingo ifatwa n'umukenyezi ku bw'amahera menshi baronka muri ibyo bihugu twarakweganye biteye ubwoba bitumwe n'iki umubiri yaragiye arateba ndiba ndonka umwana nawe agashavu karavyuka kabyuka agafatanye na ya abona ati je n'amahera n’ubundi mugabo nzomuronka n'imari na namukoye yarayishijemo kuyinsubiza ndayanga mu gihe abakenye abakenyezi babona ko kutarungikira amahera y'imigamba abagabo babo yoba inyishu abagabo bo babona ko hakuye amasezerano hagati y'abubakanye yerekana uko urutonde rutegerezwa kumera ikintu gikunda gutuma ingo zabo zisambuka nayo mahera rero ayo mahera yo yabika cankwe akaraba uwundi abishinga ibyo bintu yagomba gukora kubera umugabo y'amahera acamuzuzura ugasanga yigiriye mu bandi hoba urukaratasi rwanditswe rw'amasezerano mugiriraniye uhereye kukorera abandi abana ku bizopfayo urwo rukaratasi rugasinywa n'impande zose bihagarikiwe na leta abavyeyi biwabo n'umugabo ico kintu bakakibona ababyeyi biwabo n'umugore ico kintu bakakibona hanyuma kubera ko urugo rwa babiri leta nayo ikabicabona ariko kizofata ingingo mu gihe hazoba hari uwarenze kuvyo basezeranye Maître Prime Mbarubukeye arongoye ishirahamwe ONRCT we ton frère rigwanya urudandaza rw'abantu wagaruka ku ngingo ingingo z'ijana na mirongo ibiri n'imwe ijana na mirongo ibiri na kabiri n'ijana na mirongo ibiri na gatatu z'amategeko agenga ingo n'imiryango mu burundi agasigura ko umugabo n'umugore bategerezwa kumvikana iyo umwe agira ajya ahantu kurondera y'ubuzima amategeko agenga ingo n'imiryango twisunze nk'ingingo y'ijana na mirongo ibiri na rimwe ijana na mirongo ibiri na kabiri ijana na mirongo ibiri na gatatu kirazirikazitizwa yuko umukenyezi yivumbura ngo ndagiye barafise uburenganzira bwo kurondera ubuzima ni vyiza kandi ntawe bibankira mugabo bakabikora bisunze amategeko kandi basabye impusha abagabo babo dusaba yuko bishitse hakagenda kuronswa akazi umukenyezi nuko uwo mukenyezi azoba agiye yobije inama n'umunega wiwe kandi bibaye ngombwa umuryango ugatanga procurasyo yanditse uwo murongozi ahamagarira leta kubandanya ibitunganya neza kugira ingo z'abaja muri ibyo bihugu ntizihombera aho zoronkeye vuga undemeshe imvugo ibuza abandi gusohora ibyiyumvirirangwa n'ubwoba mu gihe umuntu wese atinya yuko ikitagende neza kuri we kitoja habona isigurwa nejide nkuru nziza ya nonoso ibyigwa by'imico n'imibano ahavuga ko iyo mvugo ikoreshwa cyane mu gihe hari impande zibiri zitumvikana ibyo ngo bishobora gutuma abantu baserura agashavu mu nabi ariko kandi ngo nta kibuza ko iyo migwi isubiza hamwe na cyane cyane ishoboye kuza iratandukanya icyatsi n'ururo bucana Yandi yimvugire iremesha na francine ndiho ingendo yo kwimijamba abandi iboneka cyane mu bantu batinya ko amakosa canke ububeshi baba bariko barakoresha uja habona Egide nkuru nziza yanonosoye ivyigwa vy'imico n'imibano avuga ko ari ingeso ishobora kuba ku muntu canke imigwi y'abantu iyo hari umubano mubi hagati yabo imvugo irangwa n'ubwoba bw'umuntu mu gihe abatinya yuko bibakora ikitagenda neza kuri we gishobora kuvugwa n'abandi biratuma abantu canke imyiteguro y'abantu idashima yuko abandi nabo bavuga canke idashima yuko uruhande kanaka ruserura canke gwerekana kitagenda neza kundi mugwi kanaka ikindi noshobora kuvuga kandi abantu canke umugwi w'abantu ushobora kurekwa ngo abandi bashobore kugira icyo bashikirije mu gihe bibi bishoboka yuko ibyo baba bariko baravuga biba vyuzuyemwo nk'ikinyoma nk'akarorero iyo mvugo kenshi ikoreshwa mu gihe hari ikitagenda neza mu gihe hari umubano mubi hagati y'imigwi kanaka hagati y'abantu iyo mvugo idahaka ry'abandi ngo baserure ivyiyumviro byabo irabiba mu nyuma agashavu kakaduga umugwi w'abantu uba uriko uravugwa canke utaronsa ako karyo ngo ushobore kuvuga urashobora kugira icyo twokwita agashavu karenze ni hamwe haca havuka inkozi z'ikibi bagashaka kuyihora bagashaka guserura ku gashavu ibyo batavuze baca babiserurira mu bikorwa bibi bibi nabi kuko murazi neza yuko iyo umuntu ataronsa havugira iyo umuntu utamuhaye ijambo ashobora gukoresha ingufu zose zishoboka kandi zitaba zihumuriza abanyagihugu abumviriza izo mvugo ariko ngo bategerezwa kwirinda kujana nyabahururu bagakoresha ubwenge mu gutandukanya ikibi n'iciza nk'uko ejide nkuru nziza yanonosoye iby'imico n'imibano abandanya bitubwira nuko bomenya gusarangura ibyo twovuga iki mbega muri ibi bavuze twoshobora gukoresha bishikiye kuko utusanga nawe uriko ubiba ugwanko mu kibano bene gutanga ubutumwa nabo nyene niko kuko ngo bakwiye kumenya ijambo ryo kuvuga n'iryo kutavuga gutyo batsimbataze amahoro n'umutekano mu kibano arakoze francine ndeho ku bwayo akaba ari no ngaha ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itanu muri studio za hadiyo isanganiro ndangije amakuru twari twabateguriye ariko mbanze ndabibutse ingo imwe mu ngingo nkuru nkuru zari ziyagize nuko umuguyi nserukiragihugu Burundi wa handball waraye utsinzwe impaga mu rukino rwari kuwuhuza n'umugwi w'igihugu ca Maroc bakaba bari gukinira ku munsi w'ejo i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda makuru dukura muri abo bakinyi akatumenyesha ko urukino rwari rutegekanijwe isaha zitatu z'ijoro nabo bakaba bashitse inyuma y'isaha zitanu z'ijoro bimwe mu byatumye ngo bagenda n'imodoka kandi bagashika batevye ngo nuko babuze amafaranga kandi abandi bakaba kugenda n'indege kwa mirongo ibiri n'icyenda ukwezi turimo k'umunani kuri iki tukaba tukiri ko turarondera abo mu bushikiranganje mu byo wajejwe harimo inkino murakoze rero mubwe mwayakurikiye arakoze na François Kimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma ibihe byiza ngahe wanyu